Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. İtikat konusuna devam ediyoruz. Mektubat-ı Şerif'ten 266. mektubun. Gayet-u mafil bab. Enne hikmetel cezail muhallet alel fiilil muvakkat müfevvazatun ila takdiril hakkı ve ilmi teala. Bir miktar dünya hayatında belli bir miktar yaşayıp ahirette ebedi karşılık görmek meselesi Allahu Teala'nın takdirine ve ilmine ısmarlanmıştır. Fakat fi hakkil cezai el cezail muhallet ebedi ceza hakkında şöyle buyurdu. E, cezai muhallet ele küfür el muvakkat. Belli bir vakti 3 sene, 5 sene, 10 sene, 50 sene, 100 sene veya 1000 sene küfür üzere yaşayan kişinin ebedi cehennemde kalacağına dair buyurması hakkında Cenab-ı şöyle buyurmuştur. Ceza vifaka uygun ceza. Suça uygun ceza. Demek ki onun cezası onun yaptığı suçlara uygundur. Ve cealet telezzati daimete devamlı nimetlenmeyi de yaptı. Müsebbebeten minel imanil muvakkat belli senelerce 50 sene, 30 sene, 40 sene, 100 sene imanlı olmak, imanlı yaşamak karşılığında ebedi lezzetlenmeyi de Cenab-ı Hak takdir etti. Ve mürettebeten aleyhi bunun üzerine takdir etti. Yani kısa bir dönemde iman yaşamayı karşı yaşamaya karşılık ebedi cennetleri nasip etti. Takdir etti. Zalike takdirül aziz alim. Bu her şeyi en iyi bilen, yüce galip olan, aziz olan allah Teala'nın takdiridir. Lakin narifu bi tevfikillah Subhanahu, Fakat allah Teala'nın muvaffak kılmasıyla biliyoruz ki en ihtiyar ihtiyarel küfrü, küfür seçmek bin nispeti ilel hakkı subhanehu ve teala Allahu Teala hazretlerine karşı küfrün seçilmesi, tercih edilmesi Ellezi Allah ki huve mevlen ni'amiz zahireti vel batınet. Zahiri batını bütün nimetlerin sahibi olan ve mucidü semavat vel ard yeri göğü icat eden ma min azametin kemalin e, bütün bu kemalatları yüceliklerin sahibi olan hiçbir varlık olmayıp illa huve ancak ve hangi şey ki min azametin azamet yüceliktendir ve kemalin kemaldendir. Yani mükemmellikten, azametten, yücelikten olan bütün şeyler varsa illa ve o şey sabitin lehu teala. Allah Teala şey sabittir. Böyle bir nimet, yücelik, büyüklük sahibi olan zat karşılığında küfrü seçmek yaktadi gerektir en yekûne cezâe lâlikel küfrü min eşeddil ukubât. O küfrün cezasının, cezaların en şiddetli olmasını gerektirir. Ve o da el huludu fi azabin nar. Cehennemde ebedi kalmaktır. Kezalçil imanı bil gayb. Gayba iman etmekte durmayıdır. Bir misli hazenil mün'imil azim şen. Şanı yüce olan şu büyük nimetleri veren, inam eden zata gaybi olarak inanmak. Görmediği halde ona, varlığına, birliğine, kudretine inanmak da aynı şekilde iman, imanın neticesi oluyor. Tasdikuhu onu tasdik etmek. Ma vücudi müzahametin nefsi ve şeytan. Hem de şeytan ve nefsin çakıştırması, men etmesi olmakla beraber şeytan ve nefis insanı peşinle meşgul eder. İleriki dönemi, ileri hayatı, ahireti perdeler. Dolayısıyla Allah-u Teala nimetlerini unutturmaya çalışır. Bu tehlikeli olmakla beraber kalkıp bir mümin nimetlerin sahibi olan Allah-u Teala'ya iman ederse, o tasdik ederse o da imanı karşılığında ebedi nimetleri kazanmış olur. Ve manati ekvan diğer nereden bir takım ulusların bulunması beraber iman, gaybe iman yestedi en yekûne cezâhu cezasının karşılığının olmasını gerektiriyor. Min eftalil ceza cezaların en eftali en eftal mükafat olmasını gerektiriyor. Ve o da el huludu fin tenaumat ve telezzuzat fi fil cennat fil cinan. Nimetlenmek, lezzetlenmek cennetlerde, bahçelerde, bostanlarda, ahiret hayatında ebedi nimetlendirme gerektiriyor. Kale bazı meşayih demek ki iman belli bir müddet, küfür belli müddet. Bunun karşılığında Cennet ve cehennem ebedi. Bu nasıl oluyor dersek evvela cevap Allah-u Teala'nın takdiri budur. İkinci cevap Cenab-ı Hak o nimetin sahibi olan yüce zatı kabul ettiği için o yüce zatın vereceği ceza da onun karşılığında büyük bir cezadır, mükafattır. Yani o nimet sahibi olan zatı kabul etmediği zaman onun karşılığı vereceği olan ceza da büyük bir cezadır. O da ebedi cehennemdir. Kale bazul meşayih enne duhule cennetin merbutun fil hakikati bifadlil hakkı Subhanu. Aslında diyorlar ki bazı meşayih, ulema, Allah dostları, cennete girmek allah Teala'nın fazl-ı keremine bağlıdır. Ve ne cûlen menûten bil iman. Ancak imana bağlanmış yapıldı. İmanlı kişiler cennete girecek. İçin binaen ala enne küllemâ ceza el amal. Şuna bina ki amellerin karşılığı her ne zaman ki oldu. Yekûnû elezze lezzetli oldu. Ve indel fakir yani onlar diyorlar ki ve innemâ cü'ler menutan bil imani imana bağlamış olduğun için binaen ala enne külle ma ceza el cezaen külle ma şey ki yekûnu oluyor cezaen el amal amellerin karşılığı olan şey ancak olur ne olur yekûnu elezze daha lezzetli olur. iman lezzetlidir. Ona verilen ceza karşılık daha lezzetlidir. Dolayısıyla ahiret yurdu daha lezzetli olmuş olur. Ve indel fakir fakire göre ise enne duhulel cenneti Filakati hakikatte cennete girmek menutun bil imanı aslında imana bağlıdır. Velakinnel imane ancak iman fazlun minel mennan. ikram eden Mevla'nın tarafından bir fazl-ı keremdir. Atiyetün min zil cudi vel ihsan. İyilikler ve ihsan sahibi olan Allah-u Teala tarafından bir atiye bahşiştir. Duhulun nar merbutun bil küfri ve küfran. Cehenneme girmekte küfür ve küfran nankörlükten nankörlüğe bağlıdır. O da naşim min heven nefsi ettuyan. Nefsin azgınlığından ve hevasından kaynaklanıyor. İstanlama ma esabeke min hasenetin femin Allah. Sana hesap eden bir iyilik bu Allah'tandır. Ma esabeke min seyyiyetin femin nefsik. Sana hesap eden bir seyyi kötülük varsa o da nefsinden dolayıdır. Yani ben yu'leme bilmek lazım ki enne cealet duhul cenneti merbutan bil iman. filakka dakika. Hakikaten cennete girmeyi imana bağlamakta ne vardır? Tazimul imani. imana tazim etmek vardır. Bel tazimul mü'meni bih bilakis iman edilen şeylere tazim etmek vardır. İman maddelerine devremek vardır. Devremek vardır. Haysu terettebe aleyhi mislü hazel ecril azimil kadri. Zira onun üzerine şu kıymeti gücü olan bir ecir vermiş oluyor. Çok büyük bir şey ki ona büyük bir nimet veriliyor. Ebedi cennet veriliyor. Kezalike ceal duhulün nari merbutan bil küfür. Aynı şekilde cehenneme girmeyi de küfre bağlı yapmak nedir? Tahkirun dil küfrü. Küfrü hakir görmektir. Tankisun limen vaka hazel küfür bin nispetilihi kişiye nispetle kendisinden küfrün vakı olan kişiyi hakir görmek, muhtan görmek vardır. Terettebe misli hazil ukubeti daimeti aleyhi onun üzerine şu gibi cezanın da bağlanması terettüp etmiş oluyor. Dolayısıyla o hakir bir, değersiz, nakıs bir kişidir ki onun küfründen dolayı onun üzerine bu ceza bağlanmış olur. Bir hilafin makale bihi bazı meşay. Geride bazı meşayın demiş olduğu Allah'ın fazlına aittir demesi buraya uymuyor. Feynehu halen hazit dakikatidir o. Bu anlattığımız incelikten boştur. Ve enne hazel veçhe şu vecih la yetemessâ fi duhulin nar. Cehenneme girme meselesinde onların sözü cari olmaz. Çünkü oradan vardı. Allah'ın fazlıyla cennete giriyorsa e, cehennem için giriyor. Allah'ın gazabıyla mı giriyor? Yoksa asi olduğu için mi giriyor? Elezi ve adil. Cehenneme girmekte cennetin karşısıdır. Ve ne duhulen nar filakatin merbudun bil küfri. Hakikatte cehenneme girmek küfre bağlıdır. Küfretmeye bağlıdır. Allah el mülhümül sevab. Cenab-ı Hak doğruyu sevabı ilham edendir. Yani cennet müminlere hazırlanmıştır. Cehennem kafirlere hazırlanmıştır. Bunun sebebi iman ve küfürdür. Ama Cenab-ı Hak tabii ki imanı fazl-ı keremiyle dostlarına, müminlere bahşeder. Küfrü de asi olan, inkar eden, inat eden, iba eden, şeytan gibi itaat etmeyenlere nasip eder. Dolayısıyla kul kendisini demek ki burada ihtiyarında kullanmış oluyor. Ama Cenab-ı Hak yine fazl-ı kerem ile dostlarına yardım ediyor. Allah'ın yardımı haktır. Mevla yardımlarınızı ayırmasın. Elhamdülillah.